Assalamu alaikum, mi kažemo ve alaikum assalam, rahmetullah i kod promjene imena, je li neophodno mijenjati i dokumente ili to nije toliko važno? Allahumma salli ala Muhammedin ala Muhammed. Znači prema inna mal amalu bin nijet, prema nijetu, ali ako mijenjamo ime nešto, znači od potpunosti je to i da ga stavimo na papir onako kako nam je. Tako da nemamo kontradiktornost između imena onoga što je na papiru. Da ne bi došli kasnije u sukobe koji nas mogu pratiti